giricushikirije ikiganiro muheza mugatanga ibyiyumviro byanyu ku makuru atandukanye twabashikirije tubwiriye ko nyine mu makuru twabashikirije hariho ibijyanye n'ibiciro hanyuma yo kuduga kw'ibiciro by'igitoro ibiciro byo kwiyunguruza mu gisagara cya bujumbura no mu gihugu hagati byadugijwe kuva ku munsi wa mbere ubushyikiranganji bw'ubudandaji mu barabara gufasha mu kubahiriza ibiciro haravuzwe kandi igiciro cy'isukari hinguriro sosumo ryaradugije igiciro bikaba byavuye kuri bibiri n'amajana atanu ikiro kija kuri bitatu n'amajana atatu umuyobozi mukuru wa sosumo haroyizi ndayikengurukiye akizeza ko isukari igiye kuboneka neza mu gihugu haravuzwe kandi ibijyanye no guserukirwa kw'amoko byashyizwe mu masezerano y'arusha aho hatekanije yuko inama nkenguzamateka igiye gusuzuma ko byoba bigikenewe canke bitakiri ku gihe hari ababona ko rero byaje mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro no kunywanisha abarundi kugira ngo bakinge amacakubiri mu gihugu bikavugwa na Leonce kumana umwe mu banyepolitike bashize umukono kuri ayo masezerano gusuzuma rero ibyo bitigiri by'amoko mu nzego birakenewe kandi eh, eh, ko bigikenewe canke bitakiri ku gihe ngo byari bikwiye kuba n'imiburiburi byari bikwiye kuba n'imiburiburi imbere y'ibwirizwa shingiro ryo mwaka wa bibiri na cumi n'umunani umwigisha muri kaminuza Evariste Ngayimpenda akabona ko icyo gikorwa hanini cofatira ku masezerano yarushana ko yazananye n'ivyo bitigiri bw’uwo munyepolitike yagize kandi icigwa kuri aya masezerano kubahiriza ivyo bitigiri byamoko, akabona ko harimwo hakirimo intambamye no kudatahura kumwe icitwa guserukirwa moko ni naho rero inama nkengo z’amateka ihamagarirwa kubaza abantu benshi bashoboka kugira ngo barabe inyishu yotangwa gutyo babone gutanga intumbero y'uko by'amoko byohava canke bikahaguma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 mu gisagara cya bujumbura aha hejuru yo ku nyabaranda ego gira icyo ushikirije mbo icyo ngomba gusikiriza mm. ego jewe ndadandaza ndandariza aha mu isoko ya ruvumera mhm. burya rero mu byo ndandaza mhm. ku by'ukuri ntibyoba birenza nk'imiliyoni nka zibiri mhm. hanyuma turi ko turaraba rero ikigo cya uberi kinsaba ko notangira rimwe amafaranga angana n'ibihumbi mirongo amajana icyenda rimwe Eh, ituro imwe ibihumbi amajana icyenda yiki ya meri hmm. umva badukuye ku icumi na bine mhm. baca badusira ku bihumbi amajana ane na mirongo itanu mhm. umugabo bagaca badusaba ikiringo ko dutangira rimwe hamwe ibiringo bibiri ibiringo bibiri yego by'ibihumbi amajana icyenda aha ni ku mu kiringo c'amezi mu mezi angahe amezi abiri amezi abiri rero icyo nagomba gusaba ku by'ukuri umukuru w'igihugu mm. nukuri yumva amabarugo yacu kuko nibintu ibintu biturengeye rwose cyane bibarengeye ufatira kuki dufatiye kuri ibyo bihumbi amajana icyenda mm-hmm. ingene twoshobora kubiriha ntitwanse gutanga ikori mm-hmm. mugabo batugabanirije Mhm. hanyuma ku by'ukuri turabye imiborogo ihari kumburebe na jewe ndimwo mhm. aho rero ibyo ndabivutse kubera ari imbere indani mu isoko mhm. inyuma hanze n'uwufise utuntu dukeyi ngo azoriha amafaranga angana n'ibihumbi amajana atandatu yego n'ukuri ndatakambye nsimitse abantu bose baba banyumva abantu bose baba n'ukuri boba turi kumwe aha ndiko ndabivuga nakomye amasi nafukamye hasi turakomye amasi yemwe mudufashe hmm, hmm. umukuru w'igihugu n'ukuri arari nyene yotutunguriza n'ukuri ayo mafaranga ni menshi cyane hmm. ego ni umubyeyi turapfukamye dupfukamye imbere yiwe n'ukuri ajarari nyene yosura kudupunguriza ariko nk'ubu uye ariko ga felix ndi umunsi egome cyane kugira uvuge ko ari amafaranga aza kubananiza ubisigura gute urabya ingene usanzwe ukora ku kwezi ahoye aho ye twebwe twasobora no kunatanga eh, muri obere ni ukuvuga amezi atatu twariha mhm. n'ubundi ayo woye n'ubundi nayo nyine tuzoyariha mhm. hanyuma ibyo bihumbi cumi na bine twahora dutanga muri meri nibyo biciye biva ku icumi na bine bidugwa ku bihumbi amajana ane na mirongo itanu mm. kandi hagati hagaca harihigwa rimwe na rimwe amezi abiri mm. urumva ntayo tworonka ni nk'umuzigo turasabye umukuru w'igihugu ni ukuri mhm. arahari ingene icyo yokora kuri ibi bintu ariko gatoya sha felix tuce duha ijambo abandi ngomba kumva uko kuntu wowe usanzwe udandaza udandaza iki urabye ku rugero nk'ubu twagira tuti we wunguka yangana iki ku buryo biboneka ko ayo mafaranga udashobora kuyariha burya aya twatanga mu mezi atatu mhm. mu abo bantu bakiri mu makambi abandi bakiri hanze bagira bati mbega birahavuye kandi kiriya gihe bahunga bahunga ari ubwoko buhunga ubundi mm. rero vuga yuko bakwiye kugerageza akabaza imitima yawe n'undi kabanza igasangana gose cyane ikajya hamwe mhm. abahungiye hagati mu gihugu bakavayo bagataha bari hanze y'igihugu nyene bagataha akaba icyuka cyiza cya politike mu gihugu mhm. ibyo ni ukuvuga tuzoheza bitazohava tubona yuko abandi bose bisanze muri ubwo butegetsi mhm. sibyo ariko kizotanga icyizere n'abandi bari mu makambi bazobwira igituma bashobora guhunguka bavuga bati turabona ni sawa mhm. bimaze kugenda uko bwa hmm. bwoko bwo bukihaheza mu butegetsi bivanye n'uko baba bangana mhm.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 kuko mm, nyine icubahiro atwara igihugu ata wumva ngo banyuruje biboneka rero ko ubu ibintu byo gupima imigambi musanzwe nk'ugwaruka waramaze kubibabanura nabyo bibona yuko ubu yashyize urugamba rwo iterambere gusa mm. rero abanyepolitike ntibazoze barazana utuntu two kugira ah, abarundi babasamaze ubugwaruka mbere uruzanye muri ibyo bintu bwo kubwira ati wewe wa ibi bintu tuzanyemo sibyo none ariko ga la aho ugomba kuvuga iki uri ushaka kuvuga kuri ibi bitigiri bikenewe mu nzego zimwe zimwe tomora kuko ndi mu bantu ndi mugwaruka na jewe mm-hmm. kandi ni mugwaruka ndiko ndakora mugabo ubu hariho ikibazo gihari tugomba dutorenye n'icyubahiro hmm. aragerageza kudushyira imbere mugabo hariho ibintu bimwe bimwe mbona biza biratugora ku bantu bamwe bamwe baba bafite ubutegetsi yaba ubucamanza nko ku rwego nko ku rwego rw'igendereza urwego hmm. rw'igendereza hariho abantu barukoresha hariho ibinebwe ngaha n'iki gihugu urakoze muga gusa reka nagomba mvuge nuko ikintu oh, ujaniranye oya sindakujaniranyije duha eh, akanya abandi eh, rangitse rero abantu muri gihe umugwi usigaye hari abantu b'ibinebwe mhm. abo bantu b'ibinebwe rero nyine icyo baravuze ko abantu bose umuntu wose urumva icyo ufungura abo bantu rero muri iki gihe bari ko baradodobereza abandi kandi babikishije mu badandaza hmm. akaza kukubeshyera akakubwira ngo wewe ngo uri kukora uku akakwagiriza ibyo akwagiriza hama turakeneye ko inzego nazo zifunga umuntu uzamaze gukora amatohoza kugira umuntu ntidusubire kuza turabona umuntu afungwa akongera akarekurwa kandi bamwihenze ko ibyo biheruka kudushikira jewe irantere kwaya ah, yerekeye iby'amoko by'igitigiri hmm. gishobora kuba kiri mu ntwaro bivanye n'amasezerano yarusha yego aya masezerano y'iyarusha benshi bariko barayasinatisha eh. burya amasezerano y'iyarusha niyo yatumye aba bose bamerewe neza cyangwa bari icyo bari uno munsi mhm. bashyira ku intumbero bariko mhm. burya rero bijya bihugu byatwitangiye bigatanga z'imfashanyo zabo bariko bararondera ukuntu abarundi basubiza hamwe mhm. hanyuma bakarondera bakera n'umwanya wabo kugira ngo babe hafi yabo kugira ngo byose bitere bijya imbere bamenye ko ari ibyabona ku barundi bijya byandikiwe nabyo mumenye yuko batazokwigira babihindurana gatonyi bizokwama mhm. ibihe byose uburundi buzoba bikihari cyangwa eh, abarundi bazoba bakihaye ariko kandi wumva hariho eh, ubwo bubasha bwahawe inama nkenguzamateka yo gufasha gusuzuma ko bigikenewe cyane rero amashinga amateka ntiyaje ayo masezerano ahari mhm. ariko umva n'amategeko bagira bakurikize yanditse bifise aho byanditse mu mategeko agenga igihugu bati barahawe ububasha bwo gusuzuma ko bikenewe iyo ndibaza yuko ku ruhande rw'iwanjye mhm. ibyo bintu naho bazobikora mhm. iyo nibaza yuko bizobabera birebire birebire bikozwe mu muco hari intambamyi ubibonamo erega niyo byokorohereza bamwe mhm. amananiza abantu eh, niko ndabibona hanyuma reka nsimbire ku biciro nabyo ibiciro yego yego leta bijya biciro ishinga ku badandaza hama badandaza nabo bagaca bakora ibyabo mu masoko mu masoko hmm. uwatanguye kuja ku murongo yavuze yuko leta ibatoza amakori menshi hmm. urabona rero leta iharura inyungu zayo ntiharura inyungu z'umudandaza mhm. yoba yaharura inyungu z'umudandaza ikaniyumvira yuko umudandaza ashobora guhomba hmm. baba baraba ukuntu bashobora gufatira ingingo ujya mudandaza hmm. n'abafashe ingingo batabanje kuraba umudandaza nawe ingaruka mbi iyo ngingo izomuzanira hmm. bamenye yuko umudandaza ategerezwa guca hasigwa amabwera kandi umudandaza amaze guhomba na leta irihombye ego ariko ku bwawe rero ubwira uti kugira ngo leta ironke ayo makori n'umudandaza yoroherwe bo bikora gute njyewe urabona ukuntu ndiko ndabibona ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hmm. urabona mu ntango yewe nkivuka dufate kwanza ndiko ndahwanya hafi imyaka mirongo itanu hmm. ndiko ndabona bariko bararima isi yacu muri make twebwe twese twebwe abantu b'abarimyi mhm. ni twebwe burya dufise byose mm. kuko leta idugije amakori biba bitegerezwa yuko umudandaza nawe acaza kuyaka umunyagihugu muto muto ujya mwirimiza natwe urumva ntaco tuba dufise noneho ubwo umudandaza azocabaho gutuma natwe ubwari tugize umudandaza uti rero nk'ubu iki kibazo rero kijyanye n'ayo makori canke twavuga tuti ayo mataxi ayo mafaranga bategerezwa kuriha mu bibanza yinjira muri leta byokorwa gute ku bwaho je ku bwanje urabona nk'ubu uwo muntu yabyoka akoresha amafaranga angana miliyoni mm ukiwe hari amafaranga bamwaka mu mwaka byukuri naho uwo ndetse n'abandi badandaza imoji hano ku mudandaza adanaza butike bisanzwe mhm. ndazi yuko ikintu kirambwa ibihumbi icumi mhm. hari kirenze ko amafaranga y'inyungu y'igihumbi mhm. ubu umuntu agiye kubiraba mhm. ibintu rero ubona yuko byonavugisha bukeye buke ni nk'ibintu byerekeye ngira nk'ibiyeri byo birashobora kubona yuko bishobora guhera ntihagire n'ikintu gisigara inzoga inzoga mbwira mm. ibindi byose bisigaye ni mhm. ukuri jewe sinzi ukuntu byogera rero leta nigerageza irabe yorohereza umudandaza kugira umunyagihugu nawe ake yorohereza urakoze urakoze amaterama n'iby'umudandaza hmm. bagize ikiganiro mugabo imbere yabo icyo kiganiro kikaba cyabanje kuburanye hmm. mirongo ibiri ni mirongo ibiri barashika mirongo ibiri abagize icyo kiganiro yego hmm. nyuma barahava baremererwa rero hari ibintu biza bidutangaza ukungene hariho akazi k'abashinga amateka cumi hmm. bo bemerewe rero bigaca no ku iradiyo y'igihugu mugabo abo bandi bakankina hmm. bakankina ariko urumva baratevye baremeregwa ibyo rero hmm. nkibona ko bimwe umuvugizi w'ubushikanganje bw'intara hagati mu gihugu yabeshuza yuko atakuboko abandi bantu bari inyuma kurimo kuko biragaragara ko harimwo ngunzi hariho abatumye n'abandi menga ni banyaguka hmm. ugafatira kuki aro desire desire agatelefone kumbure gaciye kakugora ariko ufise akanya urashobora kugaruka alo alo nyabihanga imwaro niyo ngabo Alex Alex hehe nyabihanga imwaro namahoro nibuke buke naho biruko ego duga kwijambo ico mpera ko mm nakene mpere kwiba ariko avuga n'ubwoko eh ukuvuga akazi bagiye baragaha ugashoboye batarazi iby'amoko ego ndabishyigikiye mhm. mugabo ikibazo cy'isa kihaba ni ikihe mm. urabona ubumano wanjye ko harawe ibijyanye n'imigambi mm. rero umucumenga akazi kazoshaka akazi abo mu migambwe imwe imwe imwe imwe yego yego kandi wumva bo baba bafatiye ku babishoboye yawe bafatiye ku babishoboye wumva nabo bazohava baca bisunga ibyo mu migambwe urumva kandi hoba habaye n'amatora oya habaye iby'amatora eh. akazi gahawe ugashoboye batace bajya mu by'imigambwe byo byiza mm. mukabona aho jewe amakenga mfise nuko abana aho akazi kaza karahabwa abavuye mu migambwe imwe mm. rero je niyo makenga mbona dusimbije gatera naho ariko niyo makenga ubona uti rero wewe ku bwawe haracakenewe yuko babisunga ibyo bitigiri byo guseruka bakwiye kubanza kubaza abahinga hmm. urumva barabe babubahirize barabe uko bigenda mhm. rero nsimbije gatoya nyine kuri bijyanye n'amakode urangiza yego mhm. urabona byose ibintu byose ko byaduze si byose eh, eh, ni bimwe eh, bimwe mhm. none abo bantu bafata ingingo boba ari abarundi boba bibaza ko ingingo bazifatira abarundi n'abarundi kazi bene wabo bazifatira abandi mm. ntirabampa batazira ntare eh, celestin ego jewe nagomba mbaze wewe nyene mumenyesha amakuru oya ntumbaze uratishikiriza iciyumviro wowe uvuze yuko ibyaduza atari byose Mm. yerekana aho ibitanduzi byari oya ibyo ntabyo navuze we cikiriza iciyumviro ciwawe rero rero nta byinshi mvise mvuga mm-hmm. twebwe natwe ko turatakamba mm. niko turasishitira abagize leta bibuke mm-hmm. ku byakuri ko twebwe ari twebwe twagize icyo dukora kugira ngo bafite nk'aho kugira natwe badufatire ingingo zitworohereza guhera mm. itariki mbere Mhm. turiko turavuganira ko mm. ni ukuri ndabikwemereye aho ngeze amaso hose n'amarira gusa oya si hose nturenze ibiciro n'ibyo birashobora kuboneka ko ko biraduga mugabo samarira none iyo ubonye nk'umuntu araye ubusa mhm. hakiri muci mm. ukwezi kw'icyenda kutaraza ngo tujye muri ya makaye na twa dukoresho twaba abana na ya myavu n'ibindi mhm. ukabona by'ukuri hari n'ahantu ku mubanyi kandi ubona yuko ari umuntu yishoboye ukabona barashoboye kurara ubutaka kuko barimye bikanka hmm. yumva ko ari amayobera agamutanga yego tanga umuti rero rero umuti mbona hmm. leta eh, niga abanyamakuru kuko niho na kiya kibuga cya gishyikirwa mhm. burya muntu wese atacamaze bagabana igikori baca bashyikirwa mhm. idugije amakori naho mhm. ibidugize ku muntu uwo ari we wese nta muntu n'umwe asigara atarabo bahembwa ku mushahara ku kwezi ku kwezi abo nibo boroherwa kuko iryo kori rirabagaruka ko bakarihembwamo ubwo umuntu adafise ahahembwa ku kwezi ku kwezi ku kwezi ni ukuri ni ni ukuri ntibagira bakora kuko ndababwiye nk'ababeshya mu minsi mikeya barafasha abanyagihugu sinza kubabesha bagirane barashobora kurwara kwakira kubera bashobora kubura ibyo bafungura bikwiye urakoze cyane rero ku cyiyumviro cyawe yego murakoze ibihe byiza e, ndayishimiye radisilas radisilas uri hariya mu rubirizi icyo utavuze Eh, ni igikerekeye cy'amoko hmm. kivuga ivuga ariko hmm. ariko wari wakivutse eh, eh, nakivuze ko mugabona nagomba mvuge ko iki ni n'ikintu kiriho kira ni ikintu abanyepolitike bazanye gisinzirije abantu ubusanzwe nimba umugambi uri turadutwarira uko neza tukawubwira turakoze neza nk'uko nyine tubahiro ariko arapompa mhm. ubu abantu bose baba hamwe ntabyo kuvuga ngo uyu ngo ni umusenere ngo ni umuki abarundi ababona nk'abarundi mhm. akabatunganiriza nk'abarundi Mhm. azi kuri umuntu atoshimiranye n'icyubahiro kuko ntari karadutwara ibintu bibaza yuko muri iki tubisezera kuko biriko biranasezererwa hirya yera abarundi bariko barabona kure ubu n'ibikorwa ahubwo dusabe leta izi iraduha abantu babishoboye batunganiriza abarundi kugira twese tube ku muvuduko wo gukora murakoze urakoze ibihe byiza radisirasi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu alo amahoro neza ninde Emmanuel mu citoke cya Rugombo Emmanuel Cibitoke muri komini yi komini ya Buganda yego tuga kwijambo Arego na jewe amakuru ngira mvuge ko naya makuru ajanye n'iduzwa ry'ibiciro eh, biko bikorwa muri no minsi agasakisaki na leta mm agasakisaki eh uravye igitoro ejo bundi cyaraduze mm kandi eh, hari hagize iminsi hari ubukene budasanzwe butse kwibura ry'igitoro mm hanyuma naho ah, isukari bayidugije bihambaye kuko ah, ivuye kuri bibiri na mirongo igaciza kuri bitatu birenga hmm. urumva ko ari ibintu bidasanzwe eh, mu gihe abarundi bato bato ari twe nk'uko bandi bari bayivuga dukongatara hmm. kuko haduza igitoro hakaduga isukari kandi muri kino gihe eh, isukari yari yarabuze none iraduze ngira ngo igiye kuboneka yego urumva noneho badugije bagize bati izo kiboneka ntiyumva ko ushobora kuba ari umuti ariko si umuti umuti wari kuba umuti abanyagihugu bafise amikoro ariko ubu naho abanyagihugu nta mikoro bafise ni ukuvuga ko ibyankenerwa biraduze kandi abanyagihugu mikoro bafise sinzi icyo leta kumure nk'umubyeyi iri kwiyumvira kw'aba banyagihugu bato bato nk'uko abandi bariko barabivuga hmm. n'ahandi ho ndabona muri kino gihe twari twimirije irima hama hagaca haduga ibintu byankenerwa sinzi ibyo leta igiye kwiyumvira kw'aba banyagihugu bato bato ku bwawe uti wowe uvuga uti yoheze igakora iki mbona kuduza kumbura hariho ibyo baba bisunze bafatira mhm. ariko baca baduza ku giciro gihanitse byari kuduga buke nk’isuka rivuye ivuye kuri bibiri n'atanu igapfuma ijya kuri bibiri n'abajana umunani hanyuma igitoro nacyo kivuye ku bihumbi bitatu n'amajana kikaza bakongera nk'amajana abiri none nk'iyo hadugijwe ibindi bintu bya nkenerwa by'abarimyi bikorera nk'ikawa n'ipampa ko mbona bataduza ku giciro gihanitse kugeza iyo hmm. byari ngombwa rero ko byose biba amagiriranire badugije igiciro ku bintu leta yikora ko kugira ironke amafaranga yo kuyifasha n'igihe badugije naho igiciro kuri bya nkenerwa umunyagihugu ashobora kuronka akarusho naho bakaraba aho bafatira kugira ngo umunyagihugu nawe muto mutaronke ukwisununura urakoze Emmanuel saba murakoze mu ijoro ryiza yego twese yego ni ibyo murakoze hamwe ibindi nabyo leta ntigerageze kabisa igabanya amakori n'ahandi ho ibintu byabaye umurengera mm. yego yego yagabanye gute urakoze mabuji mu kinama mu gisagara cya bujumbura abandi ku murongo murashobora kubandanya alo kandi babategetse hmm. none nk'ubu uko mbona aha mu gisagara cya bujumbura hmm. ikiyeri kiguguyu bibiri ikiyeri alo alo ikiyeri kigugu ibihumbi bibiri kandi ari ku mugwa mukuru w'igihugu urasanga birashobora kurenga mugaho birashobora kurenga mm. eh, aho natanze akarorero yego amusiteri bitatu cyangwa birenga kandi atari akabare bamwe bavuga ngo k'ikiviyayipi yego none wambwira ko atabategetsi babinwa kandi mwewe abamenyesha murakunda kutubaza ati none abakuru b'imitumba cyangwa ab'amakaritiye ntibaba babibona ko ibiciro byaduze eh. mm, batubahiriza ibiciro eh. mhm. none usanze wari karakinwa wowe uri umunyagihugu mutoyi uzocuca kwitwara kwande cyangwa bizogenda gute mm. mbo ucuraba ndaguhaye akarorero nk'aha kumuzinda muri muri bubanza hmm. ikiyeri kigugu carindwi amusiteri bibiri n'atanu hmm. ibyo rero ni ku bijyanye n'ibiciro mhm. boba baguma biga ibiharuro bihenze cyangwa indome bihenda ntibasubire kwihenda uti rero ntibasubire kwihenda ntabwo ndakumva neza ugira uti wewe eh, babacire igihano ntibasubire kwihenda none wumva ko bihenze ujya mwana akarenganya nk'ubu ntiyakoze gizeta n'amashuri yiwe yaciye ahagarara wumva atahombye batamwombeje kazoza kiwe nyine kubi nyine amategeko aguma akoroka nk'ima y'imvura y'imvura ariko si uko yego yego yego munyamakuru si amategeko bapfa kwishingira urumva birafise intumbero uko bitegereza kuba yego ndabyumva munyamakuru urabona abashinga amateka bibereye ngaho nta kintu na kimwe bariko barabivugaho kuko n'amajwi muraba ndabaza kuyatubaza mugabo tumaze kuyabaha duherukana muri uwo mwanya ntituzakora kubitugisha mm. mbere benshi bariko barandoga yuko ijwi uhaye umushinga amateka umenga baripfuye ubusa umuntu wopfuma atora umukuru w'igihugu wewe atwarira bose ntaraba ngo ujyana umuntu mutwa n'umututsi ni umuseneri ni umudede turabona ko atawe ku murongo reka rero dushimire cyane abariko ko barumviriza kino kiganiro katukirangirize ngaha dushimira cyane cyane abakuye hari felix ndumusi yatwakuye ari mu kajiji mu kanyosha mu gisagara cya bujumbura hari ferdina muri mugongomanga mu ntara ya bujumbura ndayishimiye radisilasi mu rubirizi muri mutimbuzi celestin eh, yatwakuye ari shombo ikarusi Desire Bubyuko ibubanza Alexi Inyabihanga twakuwe kandi na Celestin yagarutse irigira kabiri Ladislas hari Emmanuel i Buganda mu ntara ya Cibitoke Gilbert yatwakuye ari bukinanyana hari Mabuji yatwakuye ari mu kinama na Alexi wagarutse duheze tukarangiriza ko kino kiganiro tubashimira na mwebwe